Nećemo samo govoriti o budućnosti. Već nećem većim od budućnosti. Govorit ćemo o prošlosti i o budućnosti, ali kroz čistu i suštu istinu koju nam govori uzvišeni Allah Đelešanu. Istinu koju su mnogi izgubili i sa koje su mnogi zalutali. Govorit ćemo o velikim događajima koji predstoji a koji su opisani u Allahovoj knjizi u koju nema ni malo sumnje. Zalika kitabu la fih. To je knjiga u koju i kojoj nema nikakve sumnje. Hudan lil muttaqin uputa je bogobojaznim. Govorit ćemo o prvih osam ajeta sure Al-Isra koji nam kazuju nešto iz prošlosti, a nešto iz budućnosti. Jer prošlost i budućnost za uzvišenog Allaha je isto. Je isto. Je svejedno. Ništa budućnost nije veće znanje za njega nego i prošlost. Jer je on taj koji za sebe kaže ja sirra wa ahfa. On zna sve tajne i ono što je skrivenije od toga. On je taj koji poznaje nevidljivo i obavještava nas o prošlosti i o budućnosti. Ova sura je objavljena u Meki i govori nam o jednom velikom i značajnom događaju na svome samom početku ukazujući na veličinu uzvišenog stvoritelja Allaha Đalešanu. Govori nam o događaju koji je nazvan El Isra, to jeste noćno putovanje Allahovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem iz Mekke, iz svetog hrama do Mesđidul Aksa'a to jeste Kudusa u Palestini. Nakon toga uzvišeni Allah je uzdigao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem iznad sedam nebesa i pokazao mu svoje velike ajete i velike znakove. Nesumnjivo da ovaj događaj je imao veliki uticaj na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Samim tim što se on dogodio na kraju mekanskog perioda. Mekanskog perioda koji je trajao 13 godina i u kome su muslimani pretrpjeli mnoga teška iskušenja. Na kraju perioda koji je označavao jednu veliku i temeljitu promjenu a to je preseljenje i hiđru Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem iz, iz Mekke u Medinu. Ovaj događaj kod Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je svakako ojačao ojačao ga u njegovoj poslaničkoj misiji jer je bio time pripremljen za veliki događaj hijre i preseljenja iz Mekke u Medinu. Bio je pripremljen za teške događaje, za teška iskušenja, gdje mu je i život dolazio u pitanje. I tako Allahov poslanik biva ojačan pred svoju hijđru upravo Israom i Mijarađom. Gdje mu uzvišeni Allah pokazuje te svoje velike ajete i znakove kako na zemlji, tako i u kosmosu. I ojačava ga u toj njegovoj misiji da bi mogao podnijeti sve te teškoće i terete koji su pred njim. I drugo, u ovoj suri odmah na početku vezuje taj događaj Isra, to jeste toga noćnog putovanja, vezuje sa tim mjestom, a to je Kudus i to je svijet i hram u Kudusu, u današnjem, kako ga nazivaju, Jerusalimu. To je vezano svakako za njegovu hijđru. Jer preseljava se Allahov poslanik iz jednog društva u drugo. U Mekki su bili samo mušici. Mekkelije i oni koji su došli sa strane, i njihova vjera je bila širk. poklozno. Jedan mali broj vjernika je bio uz Allahovog poslanika, ali za iz toga društva hijđu čini i preceljava se u Medinu. A u Medini su živjeli ko? Židovi. Koji su svojim spletkama, kao što vidimo kroz istoriju do današnjeg dana, koji su uspjeli da zavade dva najpoznatija tadašnja plemena na je području, Euc i Hazreć. Pa su im prodavali oružje, Zalazili bi ih, prodavali i jednima i drugima oružje, pa onda jedni bi druge zarobljavali, pa bi oni i u tome učestvovali. Dakle, uzimali su rad kao sredstvo zarade i tako dalje. Živjeli su i, tako rekuć možemo slobodno reći, vladali na tim prostorima. to sam je bio pripremljen za susret sa takvim jednim narodom. O kome nije znao te tajne kojemu je uzvišeni Allah rekao. Jer židovi, oni su znali dobro istinu. Čak su znali kada će se i gdje će se pojaviti Allaho poslanik. Ali su se nadali da će on biti od njihovog naroda. Dakle, oni su vjersko uzimali pod okriljem nacije, pod okriljem nacionalno, a vjera ne trpi da bude i pod čiji. Vjera je ta koja je iznad, a ne može ona biti pod nacijom, pod politikom, pod či, bilo čim drugim. I kada se pojavio Allahoposlanik poslanik Muhammed a.s. i hijđuru učinio u, u Medinu, postali su mu najžešći neprijatelji. Zbog čega? Iako su znali da je Allahu poslanik, zbog toga što on nije od židova, već je od Arapa. Dakle, što je od, od e, poroda Hakovog. Što nije od poroda Hakovog, već je od poroda Ismailovog. I zato su ga uzeli za svoga neprijatelja. Čak i Allahovog poslanika Džibrila, ali i koji je Allahov poslanik i izaslanik njegovim, njegovim poslanicima. To jeste dostavljao je Allahovu objavu ljudima. Rekli su za Džibrila, to je naš neprijatelj. Zašto on je neprijatelj? Kažu, zato što on otkriva naše tajne. A kakve tajne otkrio? Između ostalog, svakako ono što mu uzvišen je Allah objavio, otkrio je da je jedna skupina židova bila pretvorena u svinje i majmune. I to je jedna velika, kroz istoriju njihova sramota, koju su pokušavali sakriti. Ali kada je ona objelodanjene, onda su došli sa Darwinom koji otvoreno kaže pa nisu samo židovi već su i drugi. I kaže, čovjek nastao od nastao od majmuna. Dakle, pokušavaju istorijske činjenice ovaj, promijeniti i ono čime su oni kažnjeni pokušavaju iskrenuti i pokriti i prekriti tu svoju sramotu. Uzvišeni Allah nam opisuje prvo događaj toga Isra'a, tog noćnog putovanja, a zatim prelazi na događaje i opis događaja vezanih za židove. Kaže uzvišenje Allah, bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi esra. Uzvišen je i veličanstven onaj koji je الذي esra bi abdihi lejlen, u jednom času noći, preveo svoga roba, min al mesđid al aqsa, min al mesđid al harami ila al mesđid al aqsa, iz mesđid al harama, to jeste iz od Kjabe u Mekki do mesđid al aqsa, do do Kudusa, do mesđid al aqsa mesđida. Eledi barakna havlehu, čiju smo okolicu blagoslovili, li jehu min ajatina, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. Innehu huwa sami'ul basir, zaista on, to jeste Allah uzvišeni sve čuje i sve vidi. To se desilo kako bi uzvišeni Allah pokazao svome Resulu, ali sad selam, neka svoja znamenja neke ajete. Kao što je Ibrahimu a.s. pokazao prije nego što je počeo raspravljati sa svojim narodom. Pokazao mu je neka svoja znamenja u kosmosu. I uzvišeni kaže وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ I tako mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje melekute samavati wal ardi wal yakuna min i kako bi bio od onih koji su u potpunosti čvrsti u svojem vjerovanju i ubijeđeni. Ovaj događaj ukratko samo ćemo spomenuti kako se on odigrao, kako bismo se podsjetili na to, a onda ćemo preći na događaje o, o židovima. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem po mišljenju većine islamskih učenjaka prenesen je iz Mekke u Kudus, dakle Isra i to noćno putovanje je bilo na godinu dana prije Hidžre. A ima i drugih rivajeta i drugih mišljenja u tome pogledu. Resulullah selam prenesen je u budnom stanju. Dakle, Isra se nije desio usnu kao što neki pokušavaju da, da kažu. Jer da je on usnio, da mu se nešto tako veličanstveno desilo, nikom od ljudi ne bi pregovorio. Jer ljudi usnu svašta vide i svašta, i svašta im se pokaže. Zatim je prenesen u jednom dijelu noći u jednom dijelu noći do Mesđidul Aksa'a, to jeste do Bejtul Makdisa. Nakon toga je uznesen na rač. Dakle, uznesen je do sedam nebesa. I poznato nam je po kuranskim ajetima da ima sedam nebesa. Ove sve zvijezde koje vidimo oko sebe, to je samo prvo nebo. Takvih nebesa ima sedam. Po predajama navodi se da između jednog i drugog neba je 500 godina. I tako sve do sedam nebesa. A ljudi nisu u mogućnosti da istraže ni ovo prvo nebo. A kamoli da dođu do onoga šta je na drugom i ostalim nebesima. Na svakom nebeskom prostranstvu ili na svakom nebu dočekali su Allahovog Rasula njegovi stanovnici. Jer svako nebo ima svoje čuvare. Nazvao je selam poslanicima na tim nebeskim prostranstvima prema njihovim položajima i stepenima. Sve dok nije prošao pored Musa, i selam, onoga s kojim je uzvišeni Allah razgovarao, a on je bio na šestom nebu i prošao je pored Ibrahima i selam Halilullaha, Allahovog prijatelja, koji je bio na sedmom nebu. A bio je naslonjen na El Bejtul Ma'mur, na nebesku kjabu koja je na sedmome nebu. Došao je do mjesta gdje nije kročila ljudska noga, gdje nije čovjek boravio. Došao je do mjesta gdje je čuo pera koja pišu sudbinu. Jer uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kada je htio nešto stvoriti ili sve stvoriti, prvo je stvorio, prvo je stvorio pera. To su pera sudbini koja pišu sve što će biti do, do sudnjega dana. Zatim je došao do Sidretul Muntaha, to jeste jedno drvo gdje je vidio veličanstvene stvari i gdje su meleki bili prisutni. A tu je vidio i meleka Džibrila koji je bio u svome pravome obliku. Vidio je i nebesku keabu El Bejtul Ma'amur i Ibrahima Salam kao što smo rekli kako je nastojen na nju. Na u nebesku keabu svaki dan ulazi 70.000 meleka koji nikada se više tu ne vraćaju. Dakle, svaki dan 70.000 meleka dolaze do nebeske kjabe, el bejtul ma'mura, i nikada se to više ne vraćaju. Što znači da je ogroman broj meleka, dok svaki dan toliki broj ulazi na to mjesto. Vidio je džennet i džehennem, to je opisano u drugim nam, opet hadisima, gdje Resulullah ali sad opisuje džennetlije, opisuje džehennemlije, šta je sve vidio na tome putovanju i tako dalje. Tu je uzvišeni Allah propisao 50 namaza da se klanja svaki dan i noć. Pa je kasnije olakšao na pet namaza. Ali ostaje nagrada kao da se klanja 50 namaza. Zatim je klanjao, zatim je spušten Allahov Resul alaihi selam do Bejtul Maqdisa, do Kudusa i s njim su spušteni i vjerovjesnici sa kojima je klanjao zajednički namaz. Ovo je ukratko događaj Isra i Mirađa. O tome smo posebno govorili, tako da se sada nećemo puno ovdje proširivati kod ovoga. Zatim nam uzvišen Allah kaže مُوسَ I dali smo Musa u knjigu. Tevrat. Veže taj događaj sa čime? Sa Musaom alaihi salam. Zato što je on poslanik koga? Poslanik poslan židovima. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ I učinili smo ga uputom sinovima Israilovim. Potomstvu Israilovom to jeste potomstvu Jakuba alaihi salam. El la min duni vakila. I glavna poruka u Tevratu, u knjizi koja je data Musavu a.s. da je prenese svome narodu, bila je šta? I ne uzimajte nikoga za zaštitnika i božanstvo mimo mene. Drugim riječima, la ilaha illallah. Ne ima drugog Boga osim uzvišenog Allaha. Jedini je on taj kome se pokorava, kome se robuje, kome se neprikoslovano i bade čini i služi. jete men ma'anu. O potomci onih koje smo nosili sa Nuhom. Nuh alaihi selam. Podsjeća ih uzvišeni Allah na svoju blagodat da ih je spasio i u vremenu Nuha, kada je bila velika kazna potopa. Innehu kana abden shakura. On je zaista bio jedan zahvala rob Allahu Drugim riječima, ovdje se želi poruka prenijeti tim ljudima, Benu Israilu, da da ih podsjeti uzvišeni Allah da su potomci Jakuba, da su potomci Nuh, da su ti kojima je posla Musa a.s. Da bi oni krenuli pravim putem i da bi bili zahvalni Allahovi robovi. Poznato nam je isto tako i o tome podrobno, podrobno govori druga sura u redoslijedu mushafa, a to je suratul Bekra. Govori nam o blagodatima koje uzvišen je Allah dao tome narodu. Od tih blagodati jeste da ih je odlikovao nad narodima njihovog vremena. Bili su odabrani Allahov narod. Ali kasnije, zbog grijeha koje su činili, prokleti su bili. Od strane svojih poslanika Davuda i Isa sina Merjeminog. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ I odredili smo u knjizi sinovima Israilovim. Upoznao ih je i obavijestio. U knjizi koja im je data, a to je Tevrat. Letufsidunne fil ardi Sigurno ćete veliki nered na zemlji učiniti dva puta. Ovladat ćete zemljom. Imaćete vlast. Ali to nećete iskoristiti u dobru i u pokornosti svoga stvoritelja. Već ćete veliki nered proširiti na zemlji. A taj nerijed, to će u stvari biti prije svega najveća vrsta nerijeda. A to je širk i to je kufr koji danas vidimo da šire i da na tome rade. Zatim nered nemorala, nered kamata, nered iskorištavanja ljudi, tlačenja ljudi i tako dalje. Od toga nereda jeste i ono što oni govore lejsa alejna fil ummijine sebil. Mi ne imamo grijeha kada varamo i kada iskorištavamo one nepismene. Po ti misle na sve one koji nisu židovi. U njihovoj knjizi, kada im je bilo objavljeno i ne kradi, i ne uzimaj kamatu, i ne ubij, oni su na to dodali svoga brata židova. Svoga brata židova. Čime su dozvolili da se to može drugima raditi. I danas oni to rade. Dakle, uzmišljanje Allah nas obavještava da će veliki nered na zemlji oni počiniti. Dobit će vlast, a to vlast neće iskoristiti da uspostave Allahove zakone i da budu Allahu pokorni, već njihovu vlast iskoristiti da veliki nered prošire po zemlji. Wala ta'lunne uluban kebira i preko mjere ćete se osiliti. Dobit ćete veliku snagu i moć, veliku vlast i nered ćete proširiti. Mi danas vidimo čitajući protokole sionističkih vladara ili mudraca, vidjet ćemo da oni upravo zastupaju ovu teoriju i ovu tezu. Da oni vlast mogu svoju ostvariti na način kada kada nered među ljudima proširi. Pa ćemo vidjeti jednostavno da pokušavaju naročito mlade generacije svakog naroda. Djeco, tišina tamo vidjet ćemo mlade generacije da pokušavaju svakog naroda ne samo da iskoristi već, već da ih sebi u potpunosti počine. Zato ćemo vidjeti da ono najviše što se protura među narodima jeste nemoral. Jeste poticanje strasti među, među omladinom posebno. Zatim, uzimanje umne snage kroz korištenje raznih opojnih pića, alkohola, droga i tako dalje. Pa ćemo vidjeti da omladina koja je prava snaga jednoga naroda da su oni najzabludjela, najzabludjelija vrsta ljudi toga naroda. upravo ćemo vidjeti dakle da oni zastupaju tu teoriju da će moći ovladati narodima da će moći ovladati narodima preko preko toga fesada i nereda koji oni čini. I zaista vidjet ćemo kako je Kur'an opisan. Da Kur'an kaže la yuqatilunakum jami'an. Oni se protiv vas ne smiju boriti. Oni se boje borbe, oni su kukavici sami pozdravi. Illa fi kuram muhassane. Evo min uvara i džudur. Osim u mjestima koja su dobro utvrđene ili nakon zidina ili iza zidina. Dakle, vidjet ćete ih da nisu u stanju da vam se suprostave. Ali će pokušavati kroz taj pesad i nerijet koji oni čine Pokušat će da vas zavedu i na taj način da vas jednostavno, da, vas vode. Tahsebuhum džemi'an wa kulubuhum šetta. Vi mislite da su oni jedinstveni, Kur'an kaže. A njihova srca su u velikoj mjeri razjedinjena. I nećemo naći narod koji je više razjedinjen od njih. Ali, kada se tiče i kada se govori o njihovom ovosvjetskom dobru, svjetskoj koristi, onda oni sve te svoje razlike prevazilaze. Do te mjere su razjedinjeni da ćemo i vidjeti danas da u državi koju su uspostavili na muslimanskim teritorijama u Palestini vidjet ćemo da jedni drugima ne dozvoljavaju da se ukopavaju u ista groblja. Vidjet ćemo ih da jedni drugima ne dozvoljavaju da se žene jedni s drugima i da se udaju. Vidjet ćemo ih da jedni od drugih ne jedu meso i tako dalje. Razjedinjenost da je ne možemo ni zamisliti. Ali kada je u pitanju njihova zajednička korist, ovaj svijet i dunjalu, onda se ujedinjuju oko toga. Dakle, kuranski ajet je ovdje vrlo precizan. I u Kur'anu nema ni jednog harfa, a da nema svoje posebno značenje. Razumije ga koga razumije, a ne zna ga onaj koga ne zna. وَقَضَيْنَا ila beni Israil. I odredili smo. Ovdje je upotrebljen izraz haba. a to je el u el kader. To jeste odredili smo, sudbinu smo im propisali takvu. Ne zulumom njima, jer uzvišeni Allah je najpravedniji. Već upravo što oni to zaslužuju. Ila beni Israil. Ovdje uzvišeni Allah nije rekao ala beni Israil. Propisali smo protiv njih. Nego propisali smo im odredbom koja se mora ostvariti. Zato što su oni to zaslužili. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Zbog toga što su to vaše ruke zaradile. لَتُفْسِدُنَّ Sigurno ćete, i ovo je vrsta zakletve, sigurno ćete fesad zametnuti i uspostaviti. fil ardi. Nije rečeno na ovom dijelu zemlje ili onom. Fil ardi, na cijelokupnoj zemaljskoj kugli. El ardi. Dakle, veliki ćete nered proširiti. Da se ne znaju propisi. Ljude ćete odvojiti na krivi put. Zavoditi ih. Uspostavit ćete sistem na koji ćete uspijevati da ljude odvodite sa pravoga puta fil ardi na zemlji دوا dva puta ovdje ovaj nered koji se spominje to je veliki nered ovo ne obuhvata onaj mali nered koji oni uvijek čine već da će uspjeti na jedan organizovan način proširiti nered na zemlji dva puta Vala ta'lunne i zasigurno ćete se uzoholiti i dobiti veliku vlast uluven kebira. I zasigurno ćete preko mjere oholi postati i dobit ćete veliku vlast. Ta velika vlast je rečeno na takav način ovdje u Kur'anu da i mi ne možemo ni zamisliti. Dakle, uspjeće ući tako rekuću svaku muslimansku kuću. Kada ovo nekome pričamo u prošlosti, rekao bi kako je to moguće. Da mi uđe u kuću, ne možemo ući u kuću. I neću ovdje živjeti. Ali doveli su nas do te mjere da odeš svojim rukama pa ga nabaviš, kupiš i platiš. Ko ne imaš da platiš, uzmeš kredit. Pa ga donesiš u svoju kuću. I okupiš svoju porodicu da se ne okupi na namazu Allahu Đelešanuhu koliko se okupi pred tim televizorom da se gledaju u svakojaki programi i da se gleda ono što oni preveđuju. Da se oko Allahove knjige toliko ne zakuplja i da se ne uči koliko se, koliko se ti programi gledaju. Da se oko najvažnijih pitanja porodice ne sastane da se rasprave ta pitanja koliko se vremena utroši na taj aparat televizije na koji su svakako najviše uložili da bude u njihovoj službi. O tome fesadu sada nećemo govoriti, dođemo drugom prilikom, ali da vidimo dalje šta nam kuranski ajeti o ovome govori. فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا I kada dođe, ovo im je, pazite, ovo oni dobro znaju. Kuranski ajet kaže fil kitabi, u vašoj knjizi, u Tevratu, oni to uče. Oni to znaju. I to je njima još preciznije određeno. Kada, se to de, kada će se to desiti? فَإِذَا iza وَعْدُ I kada dođe vrijeme prve od ove dvije smutnje. Prva od ova dva sijanja nereda na zemlji. Dakle, to je već određeno kada će se desiti i to se već desilo. Jedno od ovih obećanja je već izvršeno, a jedno još nije. Da'atna alaikum poslat ćemo protiv vas ili na vas i baden robove koji su nama u vlasti. Ovdje se ne kaže i badena naše robove. Evo kaže i robove koji su nama u vlasti. Što znači uzvišenje Allah njima vlada. Ali oni se Allahu ne pokoravaju. Nisu mu'mini. Nisu vjernici. Poslaće protiv njih Koga? Kafire. Pa zar se to nama nije desilo? Da najgora stvorenja napadaju na one, na nepobožni. Na djecu koja grija ne Ali uz suho gori i sirovo. Ba'asna alejkum ibadan lena. Poslaćemo na vas robove koji su u našoj vlasti. Dakle, nisu Allahu pokorni, dobrovoljno nisu pobožni, nisu vjernici, ali moraju Allaha poslušati kad im on naredi odredbom kadera. Uli sin šedidin, koji su silno moćni. sun znači žestina i snaga. A kad se žestini i snazi doda još jačina, jaku žestoku moće imati. Tako ih Allah opisuje. Da takvi protiv njih doći. Dakle, izuzetno snažnim i brojnim, kojima se ovi neće moći doprijeti. Feđasu hilalet dija. Oni će uzduž i poprijeko proći kroz njihove kuće. Možete li zamisliti ovaj kuranski opis? Kad vojska prođe kroz kuću, šta ostaje u toj kući? I šta ostaje od te kuće? Vojska žestoka. Kroz kuće prođe i uzduži popriliku. Ništa tu ne ostaje. To su rijeke krvi. To su samo spaljeni ostaci nekadašnjih nastambi. Feđasu hilale dija. To jeste, zagospodarit će vašom zemljom. Prolazit će kroz vaše kuće, oko njih i svuda će se proširiti. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا I to je obećanje ovoj kazni, to se mora desiti. Kjane va'den, to je bilo obećanje mef'ula ostvareno. Dakle, kada Allah uzvišeni nešto obeća ili im zaprijeti, to dolazi. Neminovno. Imamo prijetnji koji je uzvišeni Allah navodi, ali one se ne ostvaruju. Kad uzvišeni Allah obeća nešto, on sigurno ispuni. Kada uradite dobro, bit će vam nagrada Ali kad uzvišen je Allah zaprijeti, ne mora nužno značiti da će iste prijetnje izaći i, i kazna. Možda se nekada i smiluje. Ali u ovome slučaju, kuranski ajet kaže kabajna, odredili smo, propisali smo, dakle, to nije više prijetnja, to je već odredba. Mufesiri Tumači Kur'ana razilaze se oko toga o kome se ovdje radi. Prenosi se od Igni Abbase i Katade da je to Džalut ili kako ga mi nazivamo Golija. Čuli ste za njega vjerovan. Jedan od velikih silnika, aguta nasilnika. Jedan od velikih kafira. Koga je uspio ubiti ko? Allahov poslanik Davud alaihissalam. Varkatele Davudu džalute i ubi Davud džaluta. Drugi to kažu David ubi Golijata. To je Davud alaihissalam ubi džaluta. Nakon što je ovaj uradio ono što je uradio Stokana Dakle, neki zastupaju mišljenje da je to Džalut i njegova vojska da su uništili, da su uništili šta? Da su uništili taj narod. I da je od njih u stvari da se od strane njih ispunila ta prva prijednja. Ovi koji navode ovo mišljenje kažu da je on prvi e, koji je uspio zagospodariti židovima. Drugi opet kažu na čijem čelu stoji Sa'id ibn Đubeir kaže da je to vladar Mosula Mosula Senđarib i njegova vojska. Opet ima drugo predanje od njega i drugih da je to bio Bahtar Vladar Babilona. A Babilo znamo da je šta? Da je prokleta zemlja. U koju ne smijemo ulaziti. Zemlja u kojoj se pojavio sihir. I na koju je uzvišeni Allah spustio jedinstveni azab. I jedinstvenu kaznu. Poslao je dva meleka. Haruta i Maruta koji su došli među ljude i rekli mi smo od Allaha došli. I mi znamo kako se čini sihr. Nemojte to učiti. Ako to nauči, postaće kjavir. I mnogi su uzeli i naučili sihr. Tako da je postao život u tome mjestu nesnožljiv. Ovdje nam se postavlja pitanje zašto su se islamski učenjaci razišli oko ovoga oko ovoga ko je izvršio ovu prvu prijetnju uzvišenog Allaha Đalešanu ili njegovu odredbu. Zašto su se razišli islamski učenjaci u Odgovor na to pitanje nam je u suri El-A'raf suri koja govori o događajima na Ahiretu, nazvana je potomni, što će na Ahiretu biti jedna skupina ljudi koji se zovu Ashabul Araf. Ljudi koji su na granici. Na granici čega? Na granici između dženneta i džehennema. To su ljudi čija su dobra i loša djela jednaka. Nisu uradili ni trun dobra više pa da prevagne, pa da uđu u džennetu Niti su trun zla više uradili pa da prevagnu loša djela pa da odu u džennet. Izjednačila se. Vaga im stala na sredini. Ni jedna ni druga strana ne pretiže. To su ashabul arab. O njima nam uzvišeni Allah posebno govori. U ovoj suri uzvišeni Allah nam otkriva tajnu toga. A to je وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ i gospodar tvoj obznani. Le jeb'atenne alejhim ila jeumil qiyameti. Da će prepuštati nad njima vlast do sudnjega dana. Men jesumuhum su el azab. Nekome ko će ih na najgori način tlačiti. Bio to Hitler. Bio to Bahtanasa. Bio to Đalut bio to, bio ko bio. Ali to se mora ostvarivati tako. Zato što su prokleti. I zato što hajra u njima nema. Ila je umil kijame. Do kijametskog dana. To jeste do smaka svijeta. Do uništenja ovoga svijeta. Uvijek će dolaziti neko ko će ih na najgori način plaćati. Smjenjivat će se jedan za drugog. Tako da nekim mufesirima ili nekim tumačima Kur'ana se to izmiješalo zbog brojnosti onih koji je uzvišeni Allah protiv njih slao, da ih tlači na najgori način, onda su obrajali neke od tih manjih u, tu, u tu veliku prijetnju ili veliku odredbu. Ali to se ne može kod svih ovdje primijeniti. Jer potrebna su dva šarta. Iz ovih ajeta, kako smo vidjeli. Prvi šart i uslov jeste da će oni zavladati zemljom. Znači imati vlast na zemlji. Dakle, ne samo da židovi nered uspostave na zemlji, već da su vladari na zemlji i usto da nered prošire i drugi uslov jeste da će taj njihov neprijatelj proći kroz njihova kroz njihova mjesta u Bejtul Makdisu, u Kudusu i Jerusalimu. Ta dva uslova treba, ili tri recite, da imaju vlast, da šknere prošire i da taj njihov neprijatelj koji će uzvišeni Allah poslati, da prođe kroz njihove kuće i da ih u potpunosti uništi u Bejtul Makdisu, u Kudusu, Jerusalimu, kako kažu za njega. Jer ajet o tome govori. Ko će ih na najgori način tlačiti. Inna rabbeke leserija ul iqab zaista tvoj gospodar brzo kažnjava. Wa innehu legafurur rahim, a on i oprašta i milostivije. Daje im mogućnost. Pokajte se, vratite se Allahu. Nemojte se odmetati. Upravo zato što su kršili Allahova naređenja i planirali varke kako bi Allahove propise zaobilazili. Ovo nam Allah kaže nakon ajeta gdje je bilo zabranjeno subotom da love. Jer je bilo vremena kada su u pustinji jeli med i prepelice. U silazi im pečeno meso od prepelica. Oblaci ih prate i štite od vrućine sunca. A izutra kada god ustaju, nađu na onome što se moglo naći od rastinja u pustinji, nađu nešto što se zove elmen, a to je slađe od meda. A ima veći uticaj na ranjivost i dobivanje znači Imali su najbolje piće, dunjalučko, i imali su najbolju hranu. Kada su počeli kršiti Allahove naredbe, stavljaju ih u kušnju. Subotom ne smijete loviti. Ali subotom u jacima dolaze ribe. I šta su uradili? Uzeli, postavili breže u petak, a digli ih u nedelju. Kažu, nismo lovili subotom. I kada su neki ashabi pitali Resula alaihi salatu wasalam, mogu li, mogu li se osloboditi harama, prodajom ili na neki drugi način alkohola, on im kaže, proklet je narod izraeličanski. Zbog toga što su im zabranjene masnoći ili loj od toki. Pa su oni uzeli, pretopili ga, prodavali ga i od sredstava koja su dobili od toga kupovali su sebe hranu. A to je Ko što ćemo naći danas neke muslimane da prodaju krstove. Kaže, ja u to ne vjerujem. To kupuju drugi Zbog toga su prokleti. Što se izigravaju sa Allahovim propisima. Kaže se da je Musa alihi selam 13 godina od njih uzimao harač. Poseban porez. I da je on prvi bio koji je to uspostavio. Zatim su jevreji bili pod vlašću Grka, pa Kaldejaca, pa Kršana, pa Muslimana, dajući im džiziju i harač. Posljednje što će se sa njima desiti jeste to da će oni biti pomagači deđala. Jednog velikog varalice prevaranta koji će za sebe tvrditi neuzubila da je božan. A uzvišeni Allah će mu dati kao kušnju ljudima veliku moć kojom će zavoditi ljude. I tu će moći ostati samo pravi i iskreni momini. A većina će ljudi slijediti. Pa će ih muslimani predvođeni Isaom alaihissalam pobiti pred smak svijeta, pred kijametski dan. To je od velikih predznaka sudnjega dana. Zaista Allah brzo kažnjava onoga komu je nepokoran, a on je i milostiv, to jeste ovim daje mogućnost ljudima da se pokaju za svoje grijehe kakvi i koliki god oni bili. Zatim nam uzvišen je Allah u ovoj suri kaže وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمٍ I mi smo ih po zemlji kao narode raspodijelili. Dakle, podijelili smo ih po zemlji, raštrkali smo ih po zemlji. Minhum salihun. Ima ih dobrih. To ćemo protumačiti što znači. A i onih koji to nisu. provjeravali smo ih i u dobru i u zlu da bi se opametili. I poslije njih ostala su pokoljenja. Dakle, ova prva pokoljenja za koju uzvišenje Allah kaže ima ih dobri i ima ih loši, to se ne odnosi na ova. Jer Allah kaže, a poslije njih, dakle, poslije te generacije u kojoj je bilo i dobrih i loših, poslije njih, Ostala su pokoljenja koja su knjigu naslijedila. Ali knjigu, a ne i znanje i rad po tome. Već šta su radili i koja su uzimala mrvice ovog prolaznog svijeta i govorila bit će nam oprošteno. Dakle, radili su poslove kako im odgovara Pretpostavljali su ovaj svijet i njegova dobra, vjeri i ahiretu, a govorili su, nama će biti oprošteni. Oprostit će nam. Naš gospodar. A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, neka dunjalučka korist, opet bi to činili. I zato od čijom god vlašu bili, oni su bili pokorni. I oni su bili ti koji su sluge bili toj toj vlasti. Zar od njih nije uzet zavjet u knjizi da će o Allahu samo istinu govoriti, a oni čitaju ono što je u njoj. Ona je svijet bolji za one koji se grijeha klone, pa zar se neće, zar se nećete opametiti. Uzvišeni Allah nam kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ A njih smijeniše zli potomci koji namaz napustiše. Dakle, prvo što su napustili od svoje vjere bio je šta? Bio je namaz. I zato ih je steklo i snašlo to prokletstvo. Jer to je ugovor između tebe i Allaha tebe i tvoga gospodara. Ostaviš li namaz, ima vjere. Ko što kaže Allahov Resul Prvo što su židovi ostavili bio je namaz. Jer je svima bio propisan. I židovima, i kršćanima, i svim narodima. Od prvih do posljednjih. Niko toga nije bio izuzet. Samo što je bio različit način i oblik toga obavljanja. Ali svaki je morao to obavljati. I ko je to napustio, oprao je ruke od vjeri. E, ba'u salat. Napustili su namaz, wa teba'u I slijedili su svoje, svoje strasti. Nakon toga uzvišeni Allah nam u ovoj istoj suri opisuje kakve im je još znakove davao i čime ih je sve opominjao. Uzvišeni Allah nam kaže dalje, dakle vidjeli smo zašto su se islamski učenjaci, mufesir, tumači Kur'ana, različni oko toga koji je bio taj koji je prvi izvršio, koji je izvršio prvo ovo Allahovo obećanje, prijetnju ili Allahovu odredbu. Zašto? Zbog mnoštva tih koji je uzvišeni Allah slao protiv njih. Zato što su svaku granicu u zlu prevršili. Kućete dalje, kada oni koji su im poslati kao Allahova milost, to jeste njihovi poslanici, Davud, Isa a.s. među najpoznatijim, da su ih oni proklinjali. Dakle, kada te onaj koji ti je poznat kao milost proklinje, šta onda očekiva dalje? A zato uzvišenje Allah kaže, nu'ina lalina kefaru min beni Israil, ala lisani Davude wa Isa ibn Marijem. Prokleti su jezikom Davuda i Isa, sina Marijeminu oni koji ne vjeruju od Izraeličana. Zalike bima asav wa kanu To je zato što su prekomjerne asije bili. A mi znamo šta je asija, to ne treba prevoditi posebno. Onaj koji je Onaj koji nema nikakve mjere ni granice. Bezobraznik. Jedan. Asav Vakjanu I sve granice zla su prelaze Kjanu la Nisu jedni druge sprečavali u Vidi ga da ne mora čini, neće ga spreći u tome. Ili, ako bi ga spriječio, rekao bi mu, zašto to radiš? A toga ne bi ništa sutra spriječilo da dođe s njim i da sjedi sutra dana. Dakle, nisu imali toga principa, Allah mi je najpreći. To je ono na početku što nam kaže Ella te min duni Ne uzimajte mimo mene nikoga za zaštitnika. To jeste drugog Boga vi ne imate. La ilaha illallah. Nisu to htjeli. Zalike bima asau vakanu dun Zato što su velike asije bili. Zato što su rekli se ne, i šta? Vrasajna. Čujemo, ali nećemo. To su rekli. Ovaj umet kaže se mjena wa Čujemo i pokoravamo se. U franeka rabbena. U masir. Oprosti nam gospoda naš, tebi se vraćamo. A oni su rekli semjena wa asajna. Čujemo i nećemo za Kad je mi poslanik Musa ali i selam kad im je rekao, idimo da se borimo protiv ovog nevjerničkog naroda. Ja sa vama, slijedite me i pobjedit ćemo ih. Šta su rekli? Rekli su, idheb ente rabbuk. Idi ti, tvoj Bog. Fekatila, pa se vi bite i borite. Inna haona kajdu. Mi odavde ne mičemo. Ima li veće kufra? Ima li većeg asiluka od toga koji su oni pokazali? Kanu la hevne a munkerim fe'aluh. Nisu jedni druge uzlu sprečavali, već su ga sami radili. I to je ono kad kažu, grijeh je grijeh. Ali opravdanje za grijeh je veći grijeh od samoga grijeha. Oni nisu htjeli jedni drugima reći što to radiš, ne valja to. Jer kako će reći kad on to radi? Kako će drugom reći ne valjati to kad on sam to radi? I većina onih koji danas neće ljude da upozoravaju na zlo i da spriječe ljude u zlo. Upravo im je to opravdanje. Jer kako će drugom reći nemoj kad on to radi. Lajete na hevne am munkerim Nisu sprečavali da se zlo radi, jer su ga sami oni radili. Ne bi se makano je I loša li je to što su oni činili. Vatava minhu. I mnogi od njih vidiš يتولون الذين كفروا kako druguju, prijateljuju, sarađuju i prisni su sa kafirima. Dakle, dunjalučki interes. Neće doći u Allahovu kuću, a sjedit će satima tamo s nekim kafirima zbog koristenične koju ima. Vidiš mnogi od njih da se okreću onima koji ne vjeruju. Lebi'sa ma kaddemet lahum enfusu. Loše li je to što su njihove ruke sebi pripremile? En sehit Allahu alihim. To što se Allah na njih rasrdio. Kad bi svi ljudi na tebe ljudi bili, ti nije briga. Jer je važno kakav si ti kod Allaha. Wa fil azabihum khalidun. I u azabu Allahovoj kazni vječno će Dakle, uzvišen je Allah nas obavještava o njima da su tlačili i svaku mjeru prelazili. Pa je Allah dao da nad njima zagospodari njihov neprijatelj i na taj način dopustio da im naruši njihovu cjelovitost i integritet i da ih maltretiraju i ugnjetavaju što je odgovarajuća kazna za ono što su oni radili. Jer često, i možemo reći uvijek, Allahova kazna kad dolazi, dolazi na adekvatan način. Ono što oni radi, što su radili drugima, Allah je dao da im se vrati. Pa drugi od njih to rade. Tvoj gospodar nije nepravedan prema svojim robovima, jer su oni bili nepokorni i ubijali su neke vjerovjesnike i u ulemu učeni. In ahsentum ahsentum li enfusikum. Ove ajete uzvišeni Allah završava i kaže ako budete dobro činili sebi ste ga činili. in A ako budete zlo činili protiv sebe, sebe ga činite i činili ste ga. Dakle, kako radite, tako će vam i biti. Kao što uzvišenje Allah kaže, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا Ko, dakle, radi zlo, na svoju štetu radi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ Ovo sada da ukratko sažmemo i rezimiramo. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ A kada dođe vrijeme druge smutnje, ili vrijeme one druge odrezbe, prva se već desila. A šta je sa drugom? Pitam vas, jel se zapamtilo od vremena ovih koji su spomenuti prije? Đaluta, Nasara, Senđariba i mnogih drugih, da li je zapamćeno nakon toga da su židovi uspjeli ovladati svijetom i uspjeli proširiti veliki nered kao što je to danas. U istoriji, koliko nam je poznato, nije zapamćeno. I upravo ovi događaj koji smo mi danas svjedoci, njihovo sakupljanje u Palestini u svetoj zemlji, iz svih mjesta svijeta, njihovo poticanje na rušenje Lesđidul Aksa. Što se može shvatiti da će oni neminovno to pokušati i da ostvari. Ali oni se nadaju da će potkopavanje današnjim koji, koje čine potkopavanjima koja čine ispod svijetog hrama u Kudusu, da će uspjeti narušiti njegove temelje pa da će se sam srušiti. Kako na sebe on ne bi preuzeli odgovornost na to. Kao što je bio njihov običaj kroz istoriju da čini. Da bi na taj način nakon toga zabranili drugi put da se ponovo sagradi El Mesjidul Aksa koji je nakon gradnje Kjabe sagrađen na 40 godina. I to je drugi, druga džamija u svijetu koja je sagrađena. Kako bi zabranili nakon toga ponovnu njegovu gradnju, a u skoro vrijeme i izgradili svoj hejkel, to jeste svoju, kako oni tvrde, drevnu bogomolju gdje bi uspostavili svoje božačke razne obrede. Fe ila džae I kada dođe drugo obećanje, kada izvršite smutnju, po drugi put, doći će vaši neprijatelji li jesu u vuđuheku. Ovo doći će vaši neprijatelji, to nije spomenuto ovdje u kuranskom ajetu, ali se to razumije. Li jesu u vuđuheku, da na licima vašim tugu i jad ostave. Dakle, da vas ponize i da vas porazi Veli jedhulul mesđide i da u mesđid uđu, to jeste u Bejtul Maqdis, Kema dehaluhu evvele merretin kao što su u njega ušli prvi put. Kada su uzduži poprijeko zemlju pregazili. te biru ma aleu I da do temelja poruše sve što je iznad zemlje. Dakle, bit Asa rabbukum en jerhamekum. A vaš gospodar vam se može smilovati. Wa in uttum, a ako se vratite na činjenje nereda i širenje toga nereda na zemlji, udena, mi ćemo se ponovo vratiti da vas kažnjava. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا a mi smo džehennem pripremili. Džealna. Za kjafire da bude njihovim zatvor. Možete misliti kako je težak zatvor. A još kad je taj zatvor džehennem, iz koga izaći ne može, onda je to jad na jad i muka na muku, nad muka Iz ovoga vidimo jednu veliku pogubu u vremenu koje nam ukazuje na činjenicu da su pred nama veliki događaj. Na je toga židovskog naroda koji pokušava kroz svoje masonske organizacije i one koji im vjerno služe među vladarima i njihovim podanicima koji neprikosnoveno uzimaju njihove sisteme i po njima radi. Ovo nam ukazuje na činjenicu da događaji koji su opisani sunnetom Rasula alaihi salatu wasalam, a Allah najbolje zna da oni nisu daleko. Gdje nam opisuje Allahu poslanik alaihi salatu wasalam da će, vojska muslim, da će vojske muslimana biti sa istočne a vojske židova sa zapadne strane rijeke Jordan. Ovi događaji sakupljanja židova na jednom mjestu. Zatim ovo najnovije što se dešava oko Kudusa. Zaista čini svakog muslimana da bude pripravan za očuvanje svoje vjere i svoje porodice i svojih najbližih koji su oko njega time što će još više upoznati ove Allahove propise. Ovu Allahu Đelešajnovu knjigu koja je objavljena živima da bude opomena, a ne da se drži na rafama radi bereketa i radi blagoslova. I ne da bude privilegijom efendijama da oni samo Kur'an uče. I onima koji znaju znači, njegova značenja. Već da svi uče Allahovu knjigu i po njoj radi. Kao da se primjenjuje praksa Allahovog Resula, alaihi salatu wasalam, u kojoj je najbolja uputa svima nama. Molim uzvišenog Allaha da učini bereket u onome što čujemo i da nas učini svojim pokornim robovima sa kojima je On zadovoljan, da nas nauči svojoj vjeri, da nam oprosti grijehe, da nas učvrsti u našem imanu i da nas sastavi svome zadovoljstvu u džennetu. Amin. Ja rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.